Poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže da su on i sudnji dan pa je pokazao na ova dva prsta da su tako blizu. Taj osjećaj zbog same strahote sudnjega dana i polaganja računa je kod mnogi ili zamro totalno ili ga nema nikako. Jer kada bi se čovjek prisjećao strahota sudnjega dana i polaganja računa, zasigurno bi uspjeh bio puno bolji i veći. Ljudi strahuju od svega i svačega. Kad se spomene policajac, ljudi mijenjaju boje. Kad se spomene ministar, ljudi mijenjaju identitet. Kad se spomene Amerika, ljudi promijene vjeru. Odmah je uzmu za Boga. Kad se spomene i kad se spomene, taj strah koji se tad pojavi je, braćo moja, i tekako opasan. Zašto? Kako može sebi rob Allahov dozvol da ga bude strah Allahovi robova? Da u njemu vri strah kakav može biti samo od Allaha subhanahu wa ta'ala. Kako može biti kad uzvišeni kaže, kada govori o strahotama sudnjega dana, Kella ila duketil ardu dekken dekka, A ne valja tako. Kad se zemlja bude zdrobila, to jest, kada Allah subhanahu wa ta'ala poravna vrda i zemlju, a njegovi robovi i njegova sva stvorenja koja je stvorio ustanu pred njega te bareke o ta'ala. <clears throat> Kaže dalje uzvišeni. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًا صَفًا I kada dođe naređenje gospodara te bareke o ta'ala, gospodara tvoga, a meleki budu poredani u safove, jedan do drugog. Doći će Allah te bareke o ta'ala na način kako samo on to zna, da presudi da presudi sve što je bilo među njegovim robovima ljudi strahuju kada dobiju poziv za sud pa pogledajte koliko stvari urade samo da nađu opravdanje zato što ih je strah da neće dobiti dan, dva ili godinu ili nešto zatvora. Ne kažem da straha nema u ljudima. Ali ako te ovaj strah natjera da počiniš kufr i počinio si ga samo zato što te strah od Allaha nije spriječio, nego strah od ljudi, pa od straha od ljudi pobjegao si Allahove srbi. Uzvišeni kaže, vađa rabbuke val meleku safen safa, i kada siđe gospodar tvoj, i meleki budu poredani, jedan iza drugog. Bilježi muslim u svome sahihu, od Abdullaha ibn Mas'uda radijela han, u riječima uzvišenog, وَجِيءَ يَوْمِ إِذِمْ بِجَهَنَّمْ I kad se toga dana primakne Jahannam, da je poslanik ali salatu wasalam nakon ovoga ajeta rekao džehennem će biti toga dana primaknut poza, pokazan i predoćen imat će 70.000 povodaca a svaki povodac će vući 70.000 meleka. Zašto je ovo strahota? Na ovome svijetu ljudi se boje svega i svačega. A na onome svijetu strah će biti samo od Allaha te barake od tala. Pa, kada ljudi ovo budu vidjeli, reći će, kako kaže uzvišeni, jevme idijete zekerul insanu va enna lehu zikra. I tada će se insan, to jest čovjek će se sjetiti. A našta mu je to sjećanje? Našta će se čovjek sjetiti? To jest sjetit će se onoga što je radio na Dunjaluku. To jest, na što je sjećanje, to jest, Da li mu ovo sjećanje koga se sad sjeća može koristiti ili će nauditi? Braćo moja, vi koji kupite mrvice ovoga dunjaluka, preporučujem sebi vama da se bojimo Allaha te barake o tala. Strah od Allaha za veđel natjerat će roba da pametno govori. Strah od Allaha će natjerati roba da bude promisliv. Strah od Allaha će natjerati roba da ide prema Allahu. Sve ono čime prekidate veze sa Allahom Azeve žel, morate ponovo uspostaviti. Da ne bi bili od onih koji će govoriti na sudnjemu danu, Jakul, Ja lejte ni kaddem tu li hajati. Kamu sreće. Postali sreće da sam se za ovaj život pripremio. Nemojte gledat šta drugi putnici za ahiret rade pored vas. Ugledajte se u one bolje. U koje? U one koji su preselili, braćo moja. U koje? Ugledajte se u one koji su pojeli svoju nafaku, udahnuli posljednji kisik na ovome svijetu i otišli. Toga dana ja lejte ni kadem tu li hajati će se mnogi kajati reći zašto se nisam pripremio za ovaj život. Ova priprema znači zašto nisam imao još para? Zašto sebi nisam nabavio još auta? Zašto sebi nisam nabavio još njiva? Zašto sebi nisam nabavio još koju kuću? Ova priprema Ja lejteni kadem tu li hajati znači Da sam Bogdom bio rob Allahov. Da sam Bogdom molio Allah za svoje grijehe. Da Bogdom nisam Allah učinio širk. Da sam i da sam i da sam. Ali da sam Bogdom bio Allahov rob. U tom smislu. Ako je čovjek bio grešnik, tad će se pokajat iskreno za svoje grijehe. A onaj Drugi će zažaliti što nije bio još pokorniji, braćo moja. To su riječi i značenja ovih riječi. Jakul, ja lejte ni kodem tu li hajati, kam mu sreće da sam se za ovaj život pripremio. Neće čovjeku naupasti iskušenja sa Dunjaluka. Neće